Κύριε, έξελθε απ' μου, διότι άνθρωπος αμαρτωλός εγώ είμαι. Κύριε δηλαδή, φύγε από το πλοίο μου που βρίσκεσαι μέσα, ύστερα από το θαύμα που του έκανε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Αυτή την φράση του Πέτρου προς τον Χριστό αν την απομονώσουμε και τη βγάλουμε από το υπόλοιπο περιεχόμενο, δημιουργεί προβλήματα. Διότι μας δείχνει μία σχέση με τον Θεό, η οποία φαίνεται να μην είναι υγιής. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βλέπουμε στη φράση αυτή του Πέτρου ένα βασικό πράγμα το οποίο πολλοί από εμά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Ταπείνωση. Όχι ψευτοταπείνωση, ταπείνωση. Πολλοί από εμάς προσεγγίζουμε τον Θεό με μία ψευτοταπείνωση. Τι εννοώ και τι αμαρτωλός που είμαι και τι λάθη που κάνω και που είπα ψέματα και που έκανα αυτό και που έκανα εκείνο και που συκοφάτησα και που αδίκησα και που δεν έπρεπε να τα κάνω. Σωστά όλα αυτά. Αλλά με ποιο τρόπο τα λέμε. Η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μία κακομυριά. Ο Θεός δεν ήρθε να μας δώσει αυτή τη ζωή για να είμαστε κακομύριδες και να αυτομαστιγωνόμαστε συνέχεια και να λέμε και ποιος είμαι εγώ και που έκανα αυτό και που έκανα εκείνο και είμαι απαράδεκτος. Ο Θεός ήθελε να μας δώσει μια ζωή για να είμαστε χαρούμενοι. Και είμαστε, και είμαστε χαρούμενοι για ένα και μόνο βασικό λόγο. Γιατί υπάρχει ο Θεός. Εν αυτή την ημέρα αγαλιασόμεθα το Κυρίο. Κάτι που κάνουμε κάθε Κυριακή. Γιατί. Γιατί ξέρουμε εκ των προτέρων ότι ό,τι και να κάνουμε, αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Θεός μας αγαπάει. Και δεν εξαρτάται από τη δική μας διάθεση αν το θα μας αγαπάει ή όχι. Από το αν θα κάνουμε αμαρτίες ή δεν θα κάνουμε αμαρτίες. Θα κάνουμε αμαρτίες. Και από αυτό θα επηρεαστεί η αγάπη του Θεού. Δηλαδή όταν τα παιδιά σας κάνουν κάτι κακό, εσείς σταματάτε να τα αγαπάτε. Τότε γιατί να μας σταματήσει να μας αγαπήσει ο Θεός. Αν εμείς που είμαστε άνθρωποι και έχουμε αυτή την σχέση με τον Θεό, με, τους, με τα παιδιά μας. Εξακολουθούμε και τα αγαπάμε ό,τι και να γίνει. Η πόρτα του σπιτιού μας είναι πάντα ανοιχτή για αυτά, ό,τι και να μας κάνουν. Μιλάω για μια φυσιολογική σχέση γονέων, γιατί υπάρχουν και μη φυσιολογικές. Τότε, πόσο δε μάλλον ο Θεός που ονομάζει τον εαυτό του Πατέρα. Έχετε δει κανέναν από εμάς, ας πούμε εγώ. Το όνομά μου είναι Ιωάννης. Όταν με ρωτάνε ποιο είσαι, δεν λέω είμαι πατέρα. Είμαι ο πατήρ Ιωάννη. Και εσεί το ίδιο. Όταν παρουσιάζεστε σε κάποιον άλλον άνθρωπο, παρουσιάζεστε με το όνομά σα. Δεν έχετε κανεί από εσά να πει είμαι μητέρα. Γιατί. Γιατί ο Θεός έρχεται και παρουσιάζεται σε εμάς με βάση μία, αυτό που λέμε εμείς, ιδιότητα, που γι' αυτό δεν είναι ιδιότητα, είναι η ύπαρξή Του ποιον ονομάζουμε πατέρα. Αυτόν που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι είναι μαζί μας, ότι μας αγαπάει. Ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να του ζητήσουμε θα είναι εδώ. Γι' αυτό και η σχέση μας με τον Θεό δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κακομήρικη. Δεν μπορεί και να είναι, να είναι μια σχέση αυτομαστιγώματος στην οποία το οποίο αυτομαστίγωμα δεν το κάνουμε γιατί πραγματικά λυπόμαστε για την πράξη που κάναμε, αλλά γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας τόσο τέλειο που δεν έπρεπε να πέσει σε τέτοια λάθη. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαφορά της ταπείνωσης με την ψευτοταπείνωση είναι ότι στην ψευτοταπείνωση παρόλο που προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε κακοί, η σχέση που δημιουργούμε με τον Θεό είναι προβληματική. Γιατί πάλι ως κέντρο δεν βάζουμε τον Θεό, βάζουμε τον εαυτό μας. Το πώς αισθανόμαστε εμείς για τις πράξεις του που κάναμε. Η σχέση με τον Θεό δεν είναι μία σχέση συναισθημάτων και η αγάπη του Θεού προς εμάς δεν είναι μία αγάπη που απλά ο Θεός μας την δίδει. Ο Θεός δεν έχει αγάπη για να μας δώσει. Είναι ο ίδιος αγάπη και δεν μεταβάλλεται αυτή η σχέση του μεταξύ μας. Αν αυτό λοιπόν το καταλαβαίναμε καλά, πρώτα με το μυαλό μας και μετά με την καρδιά μας, τότε θα ήμασταν χαρούμενοι με στη ζωή μας. Θα κάναμε λάθη. Θα κάναμε αμαρτίες. Αλλά θα σταματούσαμε να προσεγγίζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο του αυτομαστιγώματος που στο τέλος τέλος δεν είναι και αληθινός. Και ξέρετε πως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αληθινό. Γιατί τα λάθη που κάνουμε και είναι επαναλαμβανόμενα δεν μπορούμε τίποτα να τα σταματήσουμε. Και ερχόμαστε και επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και δεν αλλάζει τίποτα. Και μπορεί άνθρωποι να έρχονται να εξομολογούνται χρόνια ολόκληρα. Και όλα τα χρόνια, κάθε εβδομάδα που έρχονται εδώ, να έρχονται με μία λίστα που να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Γιατί, γιατί αυτά τα ίδια λάθη δεν μπορούν να φύγουν με μία αυτοκατάκριση. Δεν μπορούν να φύγουν με αυτό που σας είπα προηγουμένως, τον τρόπο. Η σχέση με τον Θεό είναι ευχαριστηριακή. Γι' αυτό και αυτό που κάνουμε σε αυτή τη στιγμή λέγεται Θεία Ευχαριστία. Ευχαριστία γιατί έχουμε έναν πατέρα που ξέρουμε ότι ανα πάσα ώρα και στιγμή είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας και ότι ήδη από τώρα μας έχει χαρίσει και μας έχει κάνει κληρονόμους της βασιλείας του. Είναι σαν να έρχεται κάποιος και να σας λέει ότι κληρονομήσατε μια τεράστια περιουσία και όλα σας τα προβλήματα τα οικονομικά λυθήκανε. Πώς θα αισθανόσασταν. Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Το ίδιο έχει κάνει και ο Θεός. Μα τα έχει ήδη δώσει από τώρα. Και εμεί τι κάνουμε, κακομυριάζουμε. Θεός, ο οποίος θέλει ο άλλος να είναι κακόμοιρο, δεν είναι Θεός. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ό,τι έκανε ο Χριστός μέσα στην πορεία του, μέσα στα Ευαγγέλια, είναι πράξη χαράς. Είναι πράξεις θεραπείας. Είναι πράξεις που δίνει χωρίς να ζητάει να πάρει τίποτα. I was saying that the way that we approach God should be looked twice and three times. Why? We heard today in the Gospel Peter saying to Jesus, who was in his boat, and he did this kind of miracle and many fishes, he managed to catch a lot of fishes. When he realized who was in the boat, he told him, Go away because I'm a sinner. And unfortunately, if we just try to isolate this phrase by itself out of the context, it's a problematic phrase. And this is how sometimes we try to approach God. And this is what I was saying also yesterday to some people who came from confession. When we approach God, we do not try to approach Him in a spirit of what we call humbleness, which is not humbleness. It's just a way to feel pity for ourselves. Because we have done this and we have done that and we have made this mistake and we have done that mistake. Like the love of God is dependent on our mistakes or not. We as people, as fathers and mothers, we love our children no matter what, either they make mistakes or not. If this is the kind of love we have, the human love, which is prob- problematic by itself, by definition, is this kind of love, then what kind of love has God for us? This is why I see some of you that they come in to the play, into the mystery. They, they, they, they try to approach the mystery of confession in what we call self pity. Meaning, I've done this and I've done that and I'm not worthy. And you're going to say, Yes, but Father, the saints of our church say that all the time. We read Hierodicon, we read the saints of the church who always approached God in this kind of spirit. If they approached it and they are saints, we should not. You need to understand that we have a huge difference with the saints. The saints did not feel pity for themselves because they did this and they did that. Actually, they were saints because they did nothing, in the sense that they had very few sins if you compare them with us. They felt this way because they felt this world as not their house. They felt that they do not actually live here. They felt being absent from the presence of God who is in his kingdom. And because of this kind of feeling, and their longing to go near to Him as soon as possible, this is the kind of retreat, uh, trist, sadness that they expressed. And these tears were not tears of despair. Oh, how bad I am, and what a bad person I am, and what bad thing I have done. Saint Silvan the Athenite who we celebrated last week, for years lived in a cave. Then he went to a monastery. What kind of sins did he have, this person? But he cried every day. Why did he cry? Because he felt the absence of God. And this is part of our fallen nature. The fact that we understand that we are not yet there, but what we call there, the eschaton, has already been given to us as a present. So beforehand, we know that if we want and if we allow it, we will go there. And we will be with Him, who is the most beautiful and most precious present and the point of our desire. So, to change it and start thinking another way, another way around, you did something bad. You're not the first one, you're not the last one. Will you keep doing it? Most probably, yes. Will you be able to correct it? With the grace of God, you will. Should you be sorry? of course, but not in a way that it is sick, not in a way that you put yourself as in the center, and because you regard yourself too perfect to do mistakes, this is why you feel sad. God bless us all.